الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uvažena braćo i poštovane sestre, evo pravili smo kraću pauzu. Inšala u drugim noćima će možda ova pauza biti malo i duža, ali pošto je prvo predavanje bilo malo duže i jednostavno dok se i mi malo uštosimo na 45 minuta, e, tako da ako Bog da možda ovo drugo predavanje će biti malo i, malo i kraći. U svakom slučaju mi se vraćamo, kratko i rezimirano, da spomenemo samo da svi koji prisustvuju e, dobro bi bilo ako žele da uđu u bubanj izlačenja nagradne igre za umru ako Bog da, da ostave bilo kakav komentar i u prvom i u drugom dersu jer jednostavno ne znamo znači šta će kompjuter prepoznati poslije tako da oni koji su pristali na prvom predavanju dobro je ako Bog da i na drugom predavanju da ostave bilo kakav komentar jer na osnovu tih komentara ako Bog da mi ćemo izlačiti sretnog dobitnika sretnog dobitnika koji ćemo ako Bog da poslati na umru. <clears throat> Mi smo u prvom predavanju pokušali da spomenemo e, jedno uvodno predavanje u kojem smo pokušali da shvatimo kako su u islamu nastali mezhebi, zašto postoji različiti stavovi, jednostavno da insan koji od početka počne učiti vjeru, da ga odgojimo na jednoj toleranciji, da je spreman prihvatiti drugačije, različito, jer rekli smo poglavlje fika je poglavlje gdje postoji prostora za razilaženja, dok je u pitanju akida, znači rekli smo da su imami mezheba imali generalno isto vjerovanje. <clears throat> Govorili smo, e, počeli smo govoriti o taharetu, o čistoći, pa smo kazali da postoje dvije e, vrste čistoći, pravna i stvarna. Pravna čistoća je, pravna čistoća je e, nešto što se vezuje za naše tijelo, a odstranjuje se abdestom ili gusulom i tejemumom, a stvarna čistoća ili nečistoća jeste nešto što ima našem tijelu, našoj odjeći i na mjestu gdje ćemo klanjati. Rekli smo jedno veliko, veliko pravilo koje nam mnogo, mnogo može pomoći u životu, a to je da stvari koje nas okružuju generalno sve su čiste. Generalno gledajući stvari oko nas su sve čiste. Primjer radi čovjek se nalazi u avionu i želi da klanja na putu gdje ljudi prolazi, znači hodaju cipelama, osnova je da je to čisto i može se tu klanjati. Čovjek je na pisti, čovjek je na aerodromu, čovjek je e, zaustavio se negdje na autoputu i želi da klanja na asfaltu. Osnova je da je to čisto, sve dok mi ne vidimo da ima nešto nečisto. Kazali smo iz tog velikog pravila izuzeto je nekoliko stvari pa smo spomenuli Prva stvar nečista u islamu jeste ljudski izmet i ljudska mokrača kad su muškarci u pitanju el pred ejakulacijska tečnost. Nečisto je to sve po konsenzusu islamskih učenjaka. Krv ženi od mjesečnice, rekli smo da je nečistoća, Rekli smo da je izmet i mokraća životinja, čije meso nije jestivo i nečista. Izmet i mokraća životinja, čije meso je e, znači nejestivo, je nečista, a rekli smo da životinje čije meso je jestivo, kao što je ovca, krava, deva ili koza, njihova mokrača i njihov izmet je čist s aspekta islama. Ne govorimo mi o stvarnosti, znači definitivno svako od nas priželjkuje da mu na odjeći nema baleg ili tako dalje. Ali ako bi se desilo da čovjek e, znači čuva ovce ili krave i ima nešto na odjeći od toga nije mu to obaveza oprati. Rekli smo isto tako kada je u pitanju pas da je tijelo psa tijelo psa je čisto, njegova mokraća, njegov izmet i njegova pljuvačka je nečista. <clears throat> Njegova pljuvačka je nečista, meso i cijelo tijelo e, svinje je nečisto. Rekli smo e, lešina, lešina je nečista, osim kada je u pitanju životinja čije meso je jestivo, njena koža se može uštaviti i štavljenjem koža postaje čista. Generalno svaka mrljina, svaka lešina je nečista osim životinja čiji meso je jestivo, njihova koža nakon što je postala mrljina, ako prođe proces, ako prođe proces štavljenja, koža postaje čista. Rekli smo nakon toga tri ili četiri velika pitanja, a to je propis čistoći e, spermi. E, rekli smo da postoji jako razilaženje kod mezheba, mi inšala preferiramo mišljenje da je sperma čista, u osnovi uzvišenja Allah subhanahu stvara insana od spermi pa nelogično je da ljudsko tijelo nastane od nečega što je nečisto. Rekli smo u pogledu alkohola, da je alkohol zabranjen po konsenzusu islamskih učenjaka, ali da to nema vezi sa čistoćom. I otrov je Otrov je zabranjen, ali ako pospijemo otrov po hlačama, jesu li nam hlače nečiste? Nisu. Pa kao što otrov je zabranjen, ali je čist, tako i alkohol. On je zabranjen za piti, ali njegova smjesa znači nije nečista. Iako velika većina islamskih učenjaka kroz historiju smatrala je da je alkohol nečist. Isto tako Rekli smo krv koja ističe iz rani insana, iz rani insana, velik dio učenjaka umeta kazao je da je krv nečista ali rekli smo osnova stvari oko nas koji nas okružuju jeste da su stvari čiste. Ne postoje jasni i vjerodostojni dokazi da je krv nečista. Što znači? Kada bi čovjek klanjao i na odjeći imao eh, krvi, inšala vizna, njegov namaz je či, njegov namaz ispravan. Zašto? Jer ashabi u to vrijeme klanjali su toliko u svojim ranama koji su im tekle i nikada nikome poslanik ali salatu nam nije naredio da pazi na krv koja ističe iz rane. I rekli smo zadnja stvar, iako, znači u pogledu, rekli smo, i krvi postoji jako razilaženje i velika većina islamskih učenjaka smatrala da je krv nečista i za kraj velika većina učenjaka smatrala da tečnost koju čovjek povrati je nečista, ali mi smo rekli stvar koju čovjek pojede i koji su mu halal, kako mogu nakon što se povrati postati haram. Tako da, ako bi se desilo da čovjek povrati i na taj način, hajde da kažemo, tečnost ta zadesi i pogodi njegovu košu, njegove hlače, on će se potruditi to očisti. Ali ako bi tako tako njegov namaz je ispravan. Pa smo rekli, trebamo napraviti razliku kada kažemo nešto je šerijatski čisto. Islam ga ne smatra nečistim, to ne znači da to treba da bude na našem tijelu, ali znači ako bi se desilo i mi imamo potrebu da klanjamo, možemo klanjati, a na našem tijelu imaju spomenuti stvari, tečnost koju čovjek povrati, da li krv iz rane insana, da li alkohol, da li sperma, sve ove stvari su po inšala preferirajućem mišljenju ispravne. Nakon toga, nakon što smo zaokružili jednu veliku cjelinu, a to je da su stvari oko nas čiste, Spomenuli smo nekoliko stvari koje su nečiste, ostalo mimo toga je ako Bog da čisto. Dolazimo do načina kako određenu nečistoću očistiti. Prva stvar jeste da se stvari koje smo spomenuli kao nečiste, prioritetno i prvenstveno se čiste vodom. U islamu, u islamu nečistoća se čisti na način da nestani, da nestani e, e sa onog dijela tijela ili odjeće koju mi želimo da očistimo. Nije, znači ne postoji broj pranja koliko moramo oprati. Bitno je da nestani trag nečistoći. Bitno je da nestane trag nečistoći i prvenstveno nečistoća se podiže u islamu i e, čišćenje e, se postiže vodom. Ali imamo nekoliko stvari koji nam je šerijat dozvolio da čišćenje postižemo nečim mimo vode i samim tim islamski učenjaci su kazali u islamu je bitno da nečistoća bude uklonjena. Kako i na koji način god da se desi, ispravno je. Imate učenjaka koji su kazali nečistoća se apsolutno mora čistiti samo vodom. Ali je ispravno da čovjek na bilo koji drugi način da ukloni nečistoću, da li sa tijela, da li sa odjeće, da li sa mjesta gdje će klanjati, njegovo inša čišćenje ispravno. Pa primjera radi, vi znamo, o tome ćemo poslije govoriti da je Allah poslanik ali se letu selam u nad Isma dopustio da nakon velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebe čovjek se može očistiti vodom, ali se može očistiti i tvrdim predmetima kao što je kamen, kao što je kora, kao što je krpa i tako dalje. U današnje vrijeme kao što su e, toalet papiri i maramice. Pa znači vidimo da ovdje islam cilja da se očisti analni otvor od nečistoće eventualne koja je znači unečistila analni otvor prilikom obavljanja fiziološke potrebi. Pa nije obaveza koristiti vodu, već je u islamu bitno da se odstrani nečistoća. Pa znači nakon fiziološke potrebe i velike i mali mi imamo mogućnost da se operimo vodom, a možemo to očistiti ili kamenom ili nekom korom od drveta ili krpom ili u današnje vrijeme toalet papirom. Isto tako, za vrijeme Božeg poslanika, ali se letu selam, žene su nosile odjeću koja se, znači, dijelimično vozila i po zemlji kako bi ženama bile pokrivene stope i kako bile pokrivene pete. Nažalost, živimo danas u vremenu kada velik broj muslimanki ne samo da ne pokriva pete, ne pokriva glavu i ne pokriva e, i noge. Ashabike su u većini slučajeva nosile odjeću koja je pokrivala i njihove pete i dijelimično su se njihova odjeća vozila po zemlji. Pa su pitale ashabike Božih poslanika, Allaho poslaniće, nekada se desi da e, odjeća koja se vozi po zemlji naiđe na nešto što je nečisto. Pa kaže Allaho poslanika ali se letu nakon toga, nakon što se odjeća i znači postani nečista, ona opet ide po zemlji, pa taj e, dodatni dodir sa zemljom će očistiti tu nečistoću. Pa vidimo da Boži poslanik nije naredio da se nečistoća mora očistiti vodom, već kaže daljnje kretanje, znači putem koji je čist, očistit će tu nečistoću. Pa imamo čišćenje poslije fiziološke potrebe, nije obaveza da bude vodom, iako je vodom najprioritetniji. Čišćenje odjeće koja se vozi po putu može biti očišćeno dolaskom druge čiste zemlje po kojoj će se odjeća voziti. Isto tako, isto je pravilo i za odje, obuću. U više vjerodostojnih hadisa je potvrđeno da znači Boži poslanik je potvrdio da čišćenje obuće, ako se desi da čovjek stane obućom u neku nečistoću, da će obuća biti očišćena na samim hodanjem. Samim hodanjem po čistoj, znači po čistom asfaltu, po, po čistom putu, ona nečistoća koja je bila, ona će se očistiti. Opet vidimo da Boži poslanik nije naredio isključivo da se vodom čisti nečistoća. Isto tako, E, vidjeli smo, znači spomenuli smo da životinja koja je uginula, da je u osnovi nečista. Ali ako se radi o životinji kao što je ovca ili krava ili deva ili koza, krepala je, mi možemo uzeti njenu kožu i možemo je, možemo je uštaviti i ona na taj način postaje čista. Pa i ovdje znači čišćenje postalo štavljenjem, a ne samo vodom. U svakom slučaju, inšala viznila, ispravno je, ispravno je mišljenje da znači na bilo koji način ako nestani nečistoći sa naših tijela ili sa naše odjeće ili sa mjesta gdje ćemo klanjati, to mjesto postaje čisto. Iako generalno gledajući najlakše čistiti sa vodom. Spomenuli smo da, da su da je pljuvačka psa nečista. Rekli smo da je mokrača i izmet psa nečist. Ali smo rekli i da pljuvačka, shodno hadisu Božijeg poslanika koji bilježi Buharija i Muslim, kada pas nekom je od vas naloči posudu, neka opari, operi sedam puta, prvi put sa zemljom. Ovdje se postavlja pitanje, rekli smo da je e, pljuvačka psa nečista, a da je njegovo tijelo čisto. Tako da ako bi se desilo da pas naiđe pored čovjeka i repom ga dodirni ili ga dodirni nogom, inšala zna to je čisto. Ali ako bi ga dodirnuo znači ustima, onda je obaveza oprati tijelo. Dobro, imamo pojašnjenje ako pas naloči vodu ako pas naloči vodu, da treba posudu oprati sedam puta. I toga se treba pridržavati jer je to znači muđiza Božih poslanika ali se letu sram i danas je nauka potvrdila da u pljuvaci e, psa postaje određene e, e, zaraze koje se ne mogu otklonuti osim nečim čvrstim kao što je zemlja. Pitanje koje se postavlja ako već psa, e, pljuvačka od psa dotakne odjeću, kako ćemo je oprati, da li odnosno u današnje vrijeme ako ubacimo u veš mašinu, da li je to dovoljno, pa su islamski učenjaci savremenog doba kazali da ako se u mašinu stavlja neki prašak, sapun e, i znači sama to znači pranje u mašini ako Bog da dovoljno i ne samo da je to sedam puta, već je to i više. Tako da ako se desi da odjeću e, svojom pljuvačkom onečisti pas, uz Allahu pomoć, znači pranje te odjeće u veš mašini, ako Bog da mi smo ispunili ono što je bila nama obaveza. <clears throat> Ono što je interesantno spomenuti, rekli smo da postoje dvije vrste čistoće ili nečistoće, pravna i stvarna. Kada je u pitanju stvarna nečistoća, nama ne treba nikakav nijet da bi to postalo čisto. Primjera radi, imamo odjeću, ispriljala nam se odjeća, neko drugi odnese i to nama očisti, ispravno je stvarna čistoća ne treba joj nijet. Mi kada bi uzeli odjeću koja je možda nečista i stavili je negdje na ogradu, padala kiša i to očistila, samo se očistilo, znači čišćenje stvarno ne treba namjeru i nijet. Može neko drugi za nas očistiti, može to očistiti vjetar, može kiša, može mašina, nema potrebe za nijetom. Za razliku od pravne čistoće ili nečistoće koja iziskuje nijet u srcu, o tome ćemo ako Bog da govoriti posebno, da bi čovjek e, znači postigao e, pravnu čistoću, uzeo abdest, mora u srcu imati nijet, želim da abdestim kako bi mogao obaviti namaz. <clears throat> Nakon što smo, inšala biznila, e, spomenuli osnove stvari koje bi trebao da zna čovjek vjernik u pogledu šta je čisto, šta je nečisto u stvarnosti, prelazimo na vrste voda. Inšala, to će biti zadnja stvar koju ćemo večeras e, završiti, a već od sutra počinjemo ako Bog da sa abdestom, sa gusulom, sa tejemomom i tako dalje. Prva stvar, u islamu postoje dvije vrste vode. Imamo vodu koja je čista, čista čisteća i imamo vodu koja je nečista. Prva vrsta u osnovi prije toga zašto nam je to potrebno? Potrebno nam je da poznajemo, iako u današnje vrijeme, hvala Allahu, mi živimo na prostorima gdje većina vode koju mi konzumiramo je čista. Ali ne zna se kada čovjek ovaj propis može trebati. Na putovanju, negdje je čovjek na izletu, na planini, a koliko je naše braće muslimana koji imaju veliku potrebu da poznaju propise vezane za vodu, mi nećemo se ako Bog da mnogo zadržavati, kratko i rezimirano ćemo spomenuti vrste vodi. Imamo vodu koja je čista i imamo vodu koja je nečista. Generalno pravilo, kažu islamski učenjaci, voda ima tri svojstva. Ima miris, ima boju, ima okus. Svaka voda koja je ostala na svojstvima kako je Allah stvorio je čista. Ovo je jedno veliko pravilo i definicija šta je čista voda. Voda koja je ostala svojim svojstvima onako kako je stvorio Allah. Pa voda u rijeci, ako je ništa nije zamutlo, je čista. Voda u bunaru je čista. Voda mora je čista u islamu. Bez obzira što je ona slana, čovjek sa njom može abdestiti, može oprati veš, može se sa njom okupati. Voda u moru, bez obzira što je slana, Božih poslanika ali se letu selam su pitali, kaže Allah poslaniče, mi putujemo na moru. Nekada nemamo dovoljno slatke vode da abdestimo. Možemo li mi abdestiti morskom vodom? Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, onaj veliki, veličanstveni hadis, morska voda je čista, a mrljina, lešina u moru je halal. Zato riba znači nema širijetsko klanje. Ribu bez obzira kako uhvatili i ko je uhvatio, gdje god da dođeš u svijetu možeš jesti ribu. Dok piletinu ne možeš jesti svugdje, teletinu ne možeš jesti svugdje, ali ribu možeš jesti i u Kini, i u Americi, i u Australiji, jer Boži poslanik kaže mrljina, mrljina znači leš iz mora je halal halal, ali je prije toga kazao morska voda je čista. Pa znači vraćamo se vrstama vode, imamo čistu vodu i imamo vodu nečistu. Čista voda je ona koja je ostala onako kako je Allah stvorio. Ne ulazeći mi u njihova svojstva. Čak Allah je stvorio, imamo koliko što izvora mineralne vode. Mineralna voda, koliko puta sam idući u školu iz bunara grabio mineralnu vodu i piju. Sa tom vodom se može, može abdestiti i može se čovjek okupati. Pa čak znači voda kada je mineralna, ona je čista, morska voda je čista, riječna voda je čista, e, voda iz bunariva je čista. Zašto? Zato što je ostala onako kako je Allah stvorio. To što je neka voda slana, neka slatka, neka kisela, to nas to nas ne interesuje. Ona je ostala onako kako je stvorena. Svakako da može doći mi zato kažemo generalno voda rijeke je čista, ali ako u jednu rijeku uključimo mnogo kanalizacije i voda promijeni boju i okus i miris, onda ta voda više nije čista šerijatski. Pa je generalno pravilo da zapamtimo večeras voda koja se smatra u islamu čista, koju možemo piti, koju možemo sa njom abdestiti i sa kojom možemo se kupati, jeste voda koja je ostala onako kako ju je uzvišeni Allah subhanahu stvorio. Šta je onda nečista voda? Nečista voda je ona voda koja jedno od ova tri spomenuta svojstva, da li je to miris, da li je to okus, da li je to boja, promijeni sa nečim nečistim. Imamo vodu i ne daj Bože na nju neko dodaje ljudsku mokraću i onda vidimo postala je i voda žuta. To u islamu postaje nečisto. To u islamu postaje nečisto. Imamo drugo miješanje sa vodom, a to je da se sa vodom pomiješa nešto čisto. Primjer radi sok. Imamo kantu vode, čiste vode i uzmemo, počnemo sipati sok. Mi ako malo naspijemo i voda ostaje ista, voda je čista, možemo sa njom abdestiti. Ali ako dodamo pola litra crvenog soka i voda postaje crvena, ona se više ne može koristiti za abdest i za gusul. Ona je čista za piti, ali ne možemo se sa njom abdestiti. Zašto? Jer je ona promijenila jedno svojstvo nečim čistim, a ona se može koristiti zato što je čista. Isto tako, ako promijeni jedno od ova tri svojstva sa nečim nečistim, ona postaje u islamu nečista. Znači ovo je, ako Bog da, neki rezime, islamski učenjaci mnogo, mnogo pišu i govori o vrstama voda u islamu. Svakako, islam je vjera higijeni, islam je vjera, poslije ćemo govoriti, koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. Kaže Allah poslanik, at tuhuru šetrul imani, polovina imana je čistoća. Polovina imana je čistoća. Pa je znači u islamu mnogo bitno da čovjek zna koja voda je čista, koja voda nije čista, koju vodu smije piti, koju vodu smije koristiti za abdest, a koju vodu ne smije koristiti ni, ni piti. Pa smo rekli imamo dvije vrste vode, čista i sa tom čistom vodom mi možemo i čistiti nečistoću to je ona voda koja je ostala onako kako je Allah stvorio. Bez obzira da ne gledamo na njena svojstva, neka je voda slatka, neka je kisela, neka je gazirana, a neka je znači slana, sve su tu u osnovi čiste vode i možemo sa njima oprati nečistoću sa svoga tijela ili sa svoje odjeće, možemo se abdestiti i možemo se okupati. Ok, to je čista voda i čistića sa njom možemo čistiti nečistoću. Imamo nečista voda koja je promijenila jedno od tri svojstava sa nečim nečistim. Rekli smo imamo e, kantu vode i u nju smo ubacili nešto nečisto, da li je to izmet, da li je to mokrača, da li je to nešto drugo i promijenila je jedno od ova tri svojstva, voda postaje nečista. Niti možemo sa njom nešto čistiti, niti možemo uzeti abdes, niti je smijemo piti. I imamo vodu čistu, i sa njom se pomiješa nešto čisto, pa joj promijeni ili boju ili okus ili miris, tada ona postaje nešto drugo, postaje čaj, postaje sok i tako dalje. Ona se može koristiti za konzumiranje, ali se ne može koristiti više za abdest ili gusul. Također jedno od sporednih pitanja a to je, rekli smo da se može morska voda koristiti, voda koja e, je gazirana u, znači, u bunaru iz kojeg ona izviri. U bunaru iz kojeg ona izviri ili voda iz rijeke, iz voda iz mora, voda iz bunareva može se koristiti za čišćenje od nečistoće i može se koristiti za abdest i za gusul. Šta je sa zemzom vodom? Mi znamo da postoji mnogi vjerodostojni hadisi koji govori o vrijednosti zemzem vode, ali da čovjek bude u situaciji da mora zemzem vodom očistiti nečistoću ili zemzem vodom abdestiti ili zemzem vodom se okupati. Šta je sa zemzem vodom? Ispravno je da nema nikakve smetnje ako bi čovjek već toliko imao te vode, iako generalno najprioritetnije da se zemzem voda popije, ali da čovjek bude u situaciji da mu se isprljala odjeća i nema druge vode osim zemzemom, ispravno je bez imalo smetnje ako Bog da, da, da to očisti sa zemzemom. Nakon toga dolazimo do e, čišćenja nakon fiziološke potrebi, da bi ako Bog da sutra mogli početi sa abdestom, gusulom, potiranjem po mestama i ostalim e, pred poglavljima koja su uvjet za ispravnost namaza. Kada je u pitanju E, čišćenjem posle fiziološke potrebe velik broj ljudi se poigrava u pogledu toga, ne znajući da je čišćenje posle fiziološke potrebe za muslimane stroga obaveza kako čišćenje nakon male fiziološke potrebe mokrenja ili nakon velike fiziološke potrebe. Pa imamo velik broj osoba koje se ne čiste nakon male fiziološke potrebe, nakon mokrinja. Allah poslanik ali se seramu u ali hadisima je potvrdio da e, najveći dio kaburskog azaba nastupa iz razloga što se ljudi ne čuvaju od mokraći. Pa velik broj ljudi, da li po aerodromima, da li po javnim nužnicima, da li kod kuće, u svakom slučaju velik broj ljudi, velik broj ljudi se ne čisti poslije male fiziološke potrebe. E, znači moramo naučiti, moramo zapamtiti da u islamu rekli smo ljudska mokraća i ljudski izmet je nečist i nema razlike u, u, tome nečistoća mokraće i izmeta. Kao što je izmet nečist, tako isto je i mokraća nečista, nečista pa je obaveza čovjeku vjerniku nakon fiziološke potrebe, svakako i muškarcu i ženi, da se očiste nakon fiziološke potrebe. <clears throat> Svakako, rekli smo da u islamu, da u islamu postoje e, e, dvije metode, dva načina čišćenja od fiziološke potrebe. Rekli smo, možemo se čistiti vodom, i kada se čistimo vodom, tada je dovoljno da samo, hajde da kažemo, e, uklonimo tragove nečistoći a imamo drugi metod, to je da to radimo nekim čvrstim predmetom ili kamenom ili korom od drveta ili znači nekom krpom ili u današnje vrijeme toalet papirom ili toalet e, znači maramicama. <clears throat> Ono što je interesantno spomenuti, a to je kada je u pitanju, rekli smo, islam i kada je u pitanju nečistoća u islamu, bilo koja nečistoća propis se vezuje samo za mjesto gdje se nalazi nečistoća. Pa smo rekli da bilo koja nečistoća padne na našu, e, da li košulju, da li hlače, da li na mjesto ćemo klanjati, nama je obaveza samo da očistimo dio koji je uprljan. Tako da, ako bi se desilo da na našu e, košulju padne mokrača, nama je obaveza samo da operimo taj dio znači gdje je kapnula mokrača. Mi možemo zamijeniti košulju, oprati cijelu košulju, to je nešto, hajde da kažemo, e, dodatno. Ali ono što nam je obaveza jeste čišćenje onoga što, što ima od nečistoće na našem tijelu. Tako isto je kada čistimo se, poslije fiziološke potrebe, obaveza je očistiti analni otvore, znači od nečistoći jer nerijetko se dešava da ljudi u pogledu toga i pretjeravaju i koriste mnogo vode, znači obaveze je očistiti samo nečistoću oko analnih otvora. Rekli smo kada je u pitanju voda, kada je u pitanju voda, e, dovoljno je da znači vodom očistimo ono što je nečisto sa znači analnih izlaza, a kada je u pitanju čišćenje sa nekim tvrdim predmetima, onda se minimalno, kao što je došlo u na hadisima, mora desiti sa tri potiranja. Kada je u pitanju voda, može se desiti i sa jednim čišćenjem, i sa dva, i sa tri ili više, shodno opet potrebi. Ali kada je u pitanju potiranje sa nekim tvrdim čišćenje sa nekim tvrdim predmetima kao što je toalet papir ili znači maramice, onda minimalno mu makar čovjek prvi put očistio sve, mora dodatno još dva puta da potari kako bi ispunio ono što je Boži poslanik Ali je Veseran spomenuo u hadisima da čovjek kada se čisti nekim tvrdim predmetom, da to treba da uradi sa minimalno tri potiranja, a ako i nakon tri potiranja ne počisti sve, e, znači nečistoću sa e, analnih otvora, onda će i još više dodati 3, 4, 5 ili 6 puta će potirati dok ne očisti sve tragove nečistoći. E, za kraj, ako Bog da, za kraj e, večerašnjeg ovog druženja, e, da spomenimo samo neke propise koji se vezuju za boravak u nužniku, jer rekli smo islamski učenjaci uvijek idu tim redoslijedom, govori na početku o čistoći, nakon toga govori o vrstama vode, nakon toga govori o čišćenju nakon fiziološke potrebe i nakon toga počinju govoriti o abdestu, konkretno i gusulu i o namazu. Mi smo to, eto, alhamdulillah, sve uspjeli rezimirati u dva kraća predavanja, iako islamski učenjaci doista, doista mnogo, mnogo toga e, pišu i govori na tu temu. Pa znači, nekoliko stvari koje su nam potrebne, koje treba da znamo prilikom e, boravka u nužniku i prilikom čišćenja nakon fiziološke potrebe. Prva stvar, Pohvalno i lijepo da čovjek prilikom ulaska u nužnik kaže bismillah. Čovjek prije što uđe u nužnik kazat će bismillah, jer Allah poslani kaže zastor između džina i njihovih pogleda i vaših stidnih dijelova tijela jeste da reknete bismillah. To je zastor. Pa džini ne mogu čovjeka više vidjeti svojim očima i njegove avrete, što je interesantno i bitno čovjeku, jer su e, nužnici, toaleti, mjesta gdje se okupljaju džini i šetani zbog nečistoći. Pa znači potrebno je čovjek zaštiti svoje avrete od pogleda džina kako ne daj Bože mu se ne bi desilo da bude ureknut ili nešto drugo. Pa je pohvalno da čovjek prvo kaže bismillah, nakon toga da prouči dovu koja je prenesena od Božeg poslanika ali se letu selam Allahumma inni a'udhu bike min al-khubthi wal khaba'ith Allahumma inni a'udhu bike min al-khubthi wal khaba'ith ova dova ima više rašti e, prijevoda shodno značenju i komentarima ali jedan od komentara jeste gospodar sačuvaj me i od muških i od ženskih e, pogleda i džina i njihovog djelovanja nakon toga <clears throat> svakako Pohvalno je da čovjek kada ulazi u nužnik, ulazi lijevom nogom, da izlazi desnom. To je pohvalna stvar. E, kada u pitanju mokrinje stojeći, velik broj ljudi, e, hajde da kažem u današnje vrijeme, e, ne poznavajući taj propis, dozvoli sebi da mu mokrača koja se odbija od pločice ili odbija se od WC šolju, vraća se i onečisti njegovo, njegovo, onečisti njegovu odjeću koju nosi, tako da je pohvalno, generalno u islamu je pohvalno da čovjek vrši fiziološku potrebu i malu i veliku čučeći. U islamu je znači pohvalno i da ne govorimo o tome što je to e, današnja medicina potvrdila da je korisnije e, za e, ljudsko tijelo da čovjek znači e, obavlja fiziološku potrebu, e, da li bilo velika ili mala, čučeći, ali ako bi imao potrebu, ako bi imao potrebu u datom momentu da mokri čovjek stojeći, inšal vizna, to je ispravno, ali treba da pazi da mokrača ne onečisti njegovu odjeću odbijajući se od tvrde predmete na koje pada. To je veoma bitno jer Boži poslanik rekli smo upozorio da se čovjek ne čuva od mokrači e, koja se vraća na njegovu odjeću i da je velik dio kaburskog azaba od mokrača kači koja čovjeku onečisti njegovu odjeću. Isto tako Čovjek vjernik prilikom obavljanja fiziološke potrebe trebao bi da se odalji od ljudi, da ga ljudi ne vide, pogotovo kada otkriva svoje avrete. Nažalost, živimo u vremenu kada se veli groj ljudi u pogledu toga veoma lako odnosi, pa ljudi vidjeli ste možda na aerodromima ili autobuskim stanicama ili u javnim WC-ovima. E, znači, ljudi jedni do drugih stoje i obavljaju fiziološke potrebe, jedni u druge gledaju u stidne, stidna dijelove tijela, što je neispravno. E, muškarcu nije dozvoljeno da gleda u avrete muškarca, niti je ženi dozvoljeno da gleda u avrete ženi, pa bi čovjek vjernik prilikom obavljanja fiziološke potrebe trebao da se e, pazi da ljudi ne vidi njegove e, stidne dijelove tijela. Isto tako <clears throat> čovjek bi trebao da se čuva i pazi da e, obavljanjem fiziološke potrebe ne uznemirava nikoga na način da to ne vrši po putevima ili da to vrši po parkovima ili hladoma gdje ljudi odmaraju. U vjerodostojnim hadisima Božji poslanik ali se je to zabranio. Pogledajte kako islam lijep, kako je savršen da Islam poziva da i kada fiziološku potrebu obavljamo, pazimo gdje ćemo to činiti, kako sutra ne bi time nekoga uznemiravali, kako nas sutra neko ne bi psovao. Čak je Boži poslanik spomenuo da je to razlog da ljudi druge ljude proklinju. I kako ne bi prokli možda neko dođe da sjedni u neki hlad i nakon toga unečisti svoju odjeću jer je neko tu izvršio fiziološku potrebu. Pa znači čovjek bi trebao da se trudi da kada obavlja fiziološku potrebu da ne omijeta time ljude da li njihovim putevima ili u hladovima gdje se ljudi odmaraju. Isto tako došlo je u vjerodostojnim hadisima da nije dozvoljeno obavljati fiziološku potrebu u vodi koja je stojeća, koja nije e, tekuća. Pogledajte opet kako je istam lijep, kako je savršen. Voda koja stoji, znači zabranjeno je čovjeku, vjerniku da vrši fiziološku potrebu u vodu koja je stojeća. Isto tako, e, nije dozvoljeno prilikom obavljanja fiziološke potrebe da se čovjek okreće u pravcu kibli, da li prsima, da li liđima. Ovo se prvenstveno odnosi na situaciju kada čovjek obavlja fiziološku potrebu kada je negdje na polju. Znači ako čovjek ne obavlja fiziološku potrebu u kući, u WC-u, već obavlja fiziološku potrebu negdje na polju, da li negdje možda ako je izišao u, u šetnju ili možda negdje je u parku ili možda negdje, hajde da kažemo na izletu, pa obavlja fiziološku potrebu bez da je u nekoj građevini, tada mu je zabranjeno da se okreće prema kibli i prsima i leđima. Znači, e, zabranjeno je čovjeku kada objavlja fiziološku potrebu da se okrene prema kibli, prsima i leđima ako to radi na otvorenom. Dok ako to radi, obavlja fiziološku potrebu negdje u toaletu, trebao bi to izbjegavati. Jer je velik broj učenjaka smatrao i unutar toaleta da se ta zabran odnosi, ali ako čovjek u datom momentu ne bi to mogao izbjeći, ako je već tako WC pozicioniran, okrenut, onda inšala vizna nije griješan, ali ako mi pravimo sebi svoju kuću i ako mi možemo praviti raspored toaleta, nužnika, možemo znači te stvari da utječemo na njih, onda definitivno najbolje je da to potpuno okrenemo u suprotnom pravcu od kible Božji poslanik ali se kada govori o stanovnicima Medine, kaže nemojte se okrećati, znači e, ni prsima ni leđima, već se okrenite potpuno suprotno od pravca kibli. Pa čovjek vjernik trebao bi da znači prilikom obavljanja fiziološke potrebe ne okreće se prema kibli ni prsima ni leđima, to prvenstveno kada se fiziološka potreba obavlja Napolju, negdje gdje nema zidina. Dok ako to radi u nužniku, izbjegavat će koliko može, ali ako se nađe u WC-u koji je okrenut tako, inšala nije griješan. Isto tako Allah poslanik ali se letu zabranio je, strogo je zabranio da se čovjek čisti od fiziološke potrebe desnom rukom i hvala Allahu, nadam se da je velikoj većini nas poznat taj propis u islamu generalno e, za sve neke nečiste i loše stvari koristi se lijeva ruka, a dok za lijepe stvari se koristi desna ruka, tako da u osnovi i jedinje i pijenje sve je to desnom rukom, a lijeva ruka je znači za neke nečiste stvari. Jedna od tih nečistih stvari jeste i jeste i čišćenje od fiziološke potrebi. U vjerodostojnim hadisima došlo je da Allah poslanik ali se selam zabranio čak u toku eh, obavljanja fiziološke potrebe da neko desnom rukom dodiruje spolni organ i zadnja stvar i time ako Bog da i završavamo večerašnje druženje, a to je <clears throat> da rekli smo čovjek prilikom ulaska u toalet ući će lijevom nogom, a izići će desnom. Generalno pravilo opet u islamu kada ulazimo u neke lijepe prostorije kao što je džamija, ulazimo desnom nogom, izlazimo lijevom. Dok kada je u pitanju nužnik i nešto obrnuto, onda ulazimo, ulazimo lijevom, a izlazimo izlazimo desnom nogom. E, generalno, braću, moja dragi cijene sestre, mi smo, evo, hvala Allahu Đelšanu, počeli ovu zimsku školu Islama. E, večerašnja predavanja jesu malo, hajde da kažemo, jesu malo... E, kao jedan vid uvoda u ovu nauku, ali ako Bog da već od sutra počinjemo i od abdesta i od gusula i počinjemo lagano govoriti o namazu, samo za one koji su se možda naknadno priključili kada je u pitanju kada su u pitanju uvjeti učeša u nagradi za umru. Prvo rekli smo čovjek prvenstveno trebao da u ovakvim predavanjima e, želeći da se okoristi i da nauči osnove svoje vjere. Rekli smo da ćemo ako Bog da imati tri predmeta, da ćemo imati e, fik islamsko pravo, da ćemo imati akidu i da ćemo imati hadis. Rekli smo da svi oni koji žele da ako Bog da uđu u bubanj izlačenja za umru, da trebaju da prilikom pristovanja ostavi bilo kakav komentar, kulturan komentar da onaj ostavi ili neki like ili ime i prijezme da se poselami. Rekli smo da ćemo imati inšala jednu umru na osnovu izvlačenja onih ljudi koji su prisustvovali na dersovima, a imat ćemo ako Bog da jednu umru na osnovu ispita, imat ćemo na kraju, ako Bog da zimske škole Islama, imat ćemo jedan e, ispit koji će biti elektronske formi i tako da na osnovu toga ako bude najbolji, ako Bog da, odabraćemo drugog sretnog dobitnika za umru. A eto, ako neko ima i želju da se uključi u ovaj projekat da nam pomogne u slanju ljudi još na umru, mi trenutno imamo dvije umre na raspolaganju, a ako neko želi da se uključi, svakako da su vrata otvorena. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa wa atubu